من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم يسر لنا أمورنا يا ذا المن والجود والإحسان اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا حسنا ونسألك عملا متقبلا Zahvala dragom gospodaru koji prema nama, svojim robovima je uvijek bolje nego što mi zaslužujemo. I molimo dragog gospodara da uvijek on prema nama onako kako njemu priliči, a ne onako kako smo mi zaslužili. Salavat i selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu njegovoj časnoj porodici, vrlima, sahabima. Neka je mir i spas njemu koji je rekao niko svojim dijelima neće ući u džennet nego Allahovo milošću. Ali radite jer je svakome Allah olakšao da radi ono za što ga je stvorio. Molim gospodara da mi budemo od onih koji on stvorio za džennet. Na samom početku moram kazati da je ovo posljednji hadis u knjizi o znanju sa ovim hadisom se rastajemo sa jednim značajnim dijelom hadijske zbirke imama Buhari. Zato na samom početku bih vas zamolio da proučimo Fatihu ili da ga se sjetimo dovom. Ridan Fatiha. hvala dragom gospodaru, pa čovjek ima priliku da, da se druži sa hadisom Rasulullah, sallallahu alaihi da jača tu svoju vezu sa, sa poslanikom. Druženje sa, sa njegovim riječima znači jedan pokazatelj naše ljubavi prema njemu. Resulullah je sa svojim stilom življenja pokazao muslimanima šta znači živjeti Kur'an, živjeti objavu u njenoj punini. Kada je Hazretja Iša bila upitana o moralu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, vi znate da je ona dobila, ona dala odgovor koji je vrlo kratak. Kane hulupuhu al Kur'an. Njegov moral, njegovo ponašanje, njegov karakter, njegovo obhođenje prema ljudima je bilo šta? Kur'an. I zbog toga kada čitate Kur'ana, znam da svi imate sahifu, dvije, pola džuza, džuz, neko više, neko manje, nastojte da pročitate i nešto iz prijevoda Kur'ana. Zašto? Zato što naići ćeš na neki kuranski ajet koji će te tako dotaći, možda će ti promijeniti život do kraja. Kada čitaš riječ uzvišenog gospodara innema kabelullahu minal da on samo prima od onih koji su Allaha svjesni, koji su njega svjesni onda ćeš nastojati da u svom životu bude što više dragog Boga, Boga svijesta. I kada gledate, evo i svoje živote, barem se meni tako čini, Allah dragi najbolje zna, da je zaista neko ko je dragog Boga bio svjestan uložio u nas. Ono ahiretski uložio u nas. Savjetom uložio u nas. Druženjem uložio u nas. I zbog toga osjećam nekako odgovornost kada vidim da se družimo sa hadisom Rasulullah, da podsjetim i sebe i vas, da i mi prema nekom imamo tu obavezu. I ovaj Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mau'izati hasane kaže gospodar zovi zovi na put gospodara svoga mudrošću i lijepim savjetom. Subhanallah, nedavno čitam prelijep jedan, prelijep jedan detalj. Vi znate da je Rasulullah nama naredio Belihu anni Walau aja. Kaže, gledajte ljepoti, Kaže Resulullah, prenesite od mene, pa makar jedan kuranski aj. Kaže, ovo, ova rečenca Resulullaha u sebi ima tri karakteristike koje tako kratka rečenca ne znamo da ima u povijesti ljudskog roda. Ima naredbu, beligu, dostavite, prenesite, jel tako? Naredbu. Od mene, Anni, kaže, to je tešrif, to je počast. Jer nije to od svakoga. To je od Božijeg poslanika. Walau aje povezujete sa Kur'anom. Prenesite od mene pa makar, pa makar jedan aje Kaže naredba, počast i poučavanje. Kur'an. Kako ćeš prenijeti ajet ako ga, ako ga ne znaš? Znate da je dova Resulullah sallallahu alaihi svako jutro bilo I malo prije sam gospodaru počasti nas korisnim znanjem. Drugo, počasti nas čime? Halal skrbom. Treće, počasti nas dijelima koja ćeš ti primiti. Ako nema znanja, pitanje je samo trenutka kada će čovjek pružiti svoju ruku za ono i prema onome što je haram. Znanje te štiti da ne upadneš u to da uzmiješ ono što je hara. Treća stvar, znanje te uči kako da ispuniš sve što je potrebno sa tvoje strane da ti djelo da ti djelo bude da ti djelo bude primljeno. I zbog toga kada čovjek napušta knjigu znanja, ne može da se ne sjeti riječi mama Šafije. On ima prelijep divan. To je, oni koji od vas vole arapski jezik, koji možda čitaju, neka nabavi na internetu ima deset izdanja, ima možete u pdf spustiti. Najljepši stihovi o odgoju insana, ja sam onaj našao kod imama Šafi. Čak nekada, nedavno je pitanje uvrede je bilo, uvrijedio je čovjek, čovjeka kaže, meni da li da mu odgovorim? Ja kažem, kaže imam šafija u svom divanu. Hatabeni se fihu bi kulli Kaže, umnik me na najrazličitije načine vrijeđa. Fekerihtu enekune lehu muđiba. Pa mi je mrsko, rad stvrtelja, da ja sad njemu odgovaram. Jezidu sefaheten u ezidu hilma. Kaže, on sve više budalo od sebe pravi. A ja, meni Allah daj da, da, da što, blaži prema njemu. Kelaudi zadahu li hraku tiba. Znate li ono mirisno drce? Kaže, tek kad ga zapali, šta? Osjetiš njegov miris. Poredi karakter insana koji je saburli sa onim mirisnim drvetom, tek kad ga zapališ, on kaže upravo si nećemo odgovoriti. Zašto hraniš bola njegov nefs? Najgore je kad nahraniš nečiji nefs, onda on tebe povlači od maščika do magriba. Nema sjela gdje te ne napada. Pusti, on će to jednom, dva put, tri put. Naravno, ako ti udari načas pa se moraš zaštititi, reci onome ko ti kaže to nije tako, ovo je istina. To je druga stvar. Ali ako te proziva, nemoj. I njegova je rečenica vezana za znanje i ovo zapamte. Kullama edebeni dehru erani akli. Kako god me vrijeme poučava, Allah daje da stičem znanje, pokaže mi se slabost moje pameti. Ne mogu. Ne mogu naučiti puno. Wa kullama ilman zadani ilmun bi I svaki put kada mi Allah počasti me, pa mi se znanje proširi, poveća mi se znanje u mome neznanju. I kaže Ulema, kaže znanje vam je, kaže poput jedne tačke u moru. Što je veći krug te tačke? Što ona postaje veća? Stičeš veće znanje. To je tva, veća tvoja spoznaja koliko je mora. Kad je čovjek mala tačka, on onda malo zna koliko ne zna. Već kad se ta tačka malo raširi, pa kaže, vidi, ja to nisam znao. Ljepota života vjernika i vjernice jeste da je njihov sohbet, njihovo druženje sa knjigom. Najprije sa objavom, sa Kur'an Kerimom, onda sa hadisima Resulullah. Naravno, sa knjigama za fakultet, sa knjigama za život. Govorim i to ponavljam, meni je žao reći da ljudi nemuslimani nabave psa, nabave, nabave kanarinca, nabave knjigu kako, kako se o njem starati, kako ga hraniti, koliko mu svjetlosti dao koliko ga je na zraku držati. A ti i ja, ne samo evo naš evlad koji imamo, imamo i svoj nefs. Kad sam pročitao neku knjigu koja mene uči na koji način da se u trenucima sržbe obuzda kako mi je Resulullah rekao, kada se naljutiš idi abdesti. Ako te to nije smirilo, idi se okupa. Ako si ljut pa niješ priliku da abdestiš, onda sjedi. Pa čak kaže Resulullah, lezi. Jer trenutak srđbe možete koštat zatvora do kraja života. I vi vidite da na našim ulicama nema onoga znanja u gospodaru, baš u tom aspektu. Ljudi na ljude, tjeskoba nije više ulica bolan, nego u prsima tjeskoba onda se samo prelije na ulici. Dvije riječi i počnu se ljudi tući. Dvije, ne to Bog učiš ga čitav život. Ode u 15 godina, ode 10 godina, ode u zatvor. Na trenutka srđbi, hajde zatvor. Onda pred dragog gospodara stati i odgovarati. ubio se, ubio se insana u srđbi. Kakav je to odgoj Resulullah? Kakvo je to znanje bilo? Ja ne mogu da, ja sebi ne mogu da dođem kada Hazreti Alija savlada neprijatelja u borbi. I kaže, kad je krenuo da mu zarije sablju u njega, ovaj ga pljuni u lice. Zamisli, kao Hazreti Alija povuče sam i ode od njega. Kaže što? Kaže da sam te u tom trenutku ubio, Allaha mi ubio bi te zbog sebi, ne zbog štvrte. Ja se ne borim s tobom, nego zato što ti napadaš na mene i ne vjeruješ u dragog Boga. Napadaš me zbog vjere moje. Ja ne bijem se s tobom zbog sržbe. Kaže da sam te ubio u tom trenutku, kaže ja bih te ubio da, da ti se osvijeti. Taj odgoj nije odgoj koji može rasti na praznom prostoru u vaku. Vi morate doći u džamiju gdje je gužva pa da osaburite. Možete pričati, ja mogu izdržati fino i kad je gužva i kad je zagušljivo i sve. Dođeš u džamiju ovako, stojiš na vratima, ko što stoje ono dvoje, troje, a vi niješte da se pomagnete naprijed. Da <laughs> malo pomagnite se naprijed. Još evo, hajde. Dakle, vrijednosti trebaju u prostor gdje će se pokazati. Čovjek mora ući u relacije. Obično ona osoba koja ne pravi nikakve greške, obično ta osoba ništa i ne radi. Jer radi. Normalno je da se može desiti. Normalno je da se može desiti greška. Poglavlje je 53. kazao sam posljednje poglavlje u knjizi o znanju. Sljedeća već knjiga počinje knjiga, knjiga o abdestu. Babu mene džabe sa ile bi eksara mima se elehu. Poglavlje onaj ko odgovori osobi koja pita sa više nego što je ona upitala. I ovo je subhanallah ko čita Kur'an vidi da se u Kur'ani Kerimu često, često ajeti kuranski započinju vajes elunek, kaže pitaju te. Pitaju Muhameda sallallahu alaihi wasallam, pitaju ga o mlađacima. Pitaju vajes elunek ani ruh, pitaju te u duši. Jes elunek ani saati ejane mursaha, pitaju te u sudnjem danu kada će nastupiti. Ono što nas je ulema naučila, i to vas molim, ponavljao sam to tokom kompletnog poglavlja, tokom je 134 hadisa. Kitabul iman, knjiga o vjerovanju i knjiga o znanju. Ovi, ovi hadis. Rekao sam vam da neće naučiti ona osoba koja ima oholosti, jer ga oholost spriječava da pita i neće naučiti koja. Osoba koja se šta? Spiti. Nema stida. Ako ne znaš, upitaj. Ako ne znaš, email pošalji, upita. Alhamdulillah, gospodar te počastio da živiš u čarši gdje ima na desetine, na stotine ljudi, alhamdulillah, koji imaju dobro islamsko obrazovanje. Nije to jedan ili pet ili deset. Tvoj imam ti može dati odgovor. Upita, Pa ako se srce ne smiri, upita i drugog insana. Idi traži. Ovdje, onaj, također, da, da vam kažem, ovo poglavlje koje imam, imam Buharija stavio, onaj naslov, jeste i metod uzvišenog gospodara u liječenju ključnih problema u životu čovjeka. Jedna od kuranskih sura zove se sura Enfal, plin. Vi znate da je nakon bitke na Bedru došlo do razilaženja u mišljenjima plementi ashaba šta treba učiniti sa plinom I sura počinje jes eluneke anil enfal. Kaže, pitaju te o plijenu. Znači zarobljene su određene stvari, sada kako to podijeliti? Subhanallah, kaže i gospodar, kulil enfalu lillahi u rasul. Reci, klin je Allahov poslaniku i ništa s time nijemati. I sljedeći ajeti svi idu o tome koji u istinu mumin. Tek dole na kraju nakon sedam osam ajeta ide podjela plijena. Ide tebi toliko ide. Suština odnosa svakoga jeste da prije nego što uradim nešto postavim sebi pitanje je li moj gospodar zadovoljan s tim? A to je ono, pitaju te o plijenu, reci plijen je Allahovi poslanikom. Banalan primjer, problem imaš u braku. Čiji je brak bol? <laughs> Nije tvoj. Ne možeš, ne možeš ga ti sačuvati, reći to Allahovi i poslanikom. Kako Allah? Allah mi je halalom učinio brak, a poslanik mi je rekao kako? Da stupim u brak, da imam porodicu. E kada se ja i ti raziđemo, možemo tako početi? Da počnemo da smo mi prvo Božji robovi i da mi treba da slijedimo Resulullah, pa ćemo sve dalje vidjeti riješiti. Pa da vidimo innamal mu'minuna alladine idha zukira Allahu wajilat qulubuhum. Odma sljedeći ajet vjernici su samo oni koji kada se Allah spomene njihova srca zatrepere. si imaš problem, imaš problem sa babom. Pa kaže bolan ja i ti smo Allahovi. Hajde da riješimo taj problem. Hajde da vidimo. A ne, ja ću tebi, ako Bog da jedan lijepo članak finu u preporodu, ćeš ti onda vidjeti koliko ću A kaže, ja ću ti vratiti oslobođenje. A ne, ne, ima avas, kaže, gledaj u petak, ako Bog da ono, treba, kućeš, kaže, zbog pregleda programa, pa kaže, pogledaj moj tekst usput. Nemojte. Subhanallah. Jes elune kanil enfad, kumil enfalu lillahi ur rasul. Kaže, došao je čovjek da se žali Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Kaže, babo uzme od mog imetka. Babo uzme od mnogi metka Nema babo siromašan, on ima. Kaže njemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ti i tvoj imetak ste babin. Poredat stvari u životu je suština. I ako nas nečem uči stil življenja Resulullah, jeste da poredaš stvar, da znaš red veličina. Ti men može biti drag, ali ako me babo bude zvao sad za predavanje da idem za njim pit halali ja babu ja odu. To je red veličina. Ako mi kažeš, hajde mi se družimo pa ćemo jaciju sutra klanjati u jacijskom vremenu, halali ja ja se ne mogu s tobom družiti, jaciju moram klanjati. To je red veličina. Allahovi poslanikov, čim Ešhedu an la ilaha illallah, wa ešhedu Ako imam svjedočenje da je jedan Bog, imam svjedočenje da je poslanik Muhammed, njegov odabranik koji me je naučio kako da živim, onda ja imam red veličina. Ko mi dođe? Onda nam dođu roditelj. Onda mi dođe porodica. Ne smije mojoj porodici neko biti bliži od mene. Zašto? Zato što će mi ih odvesti ne treba. I vjerujte mi, često ovaj metod odgovoriti onome ko pita sa više nego što pita. Uđite u to, kad vam vaše dijete kaže nešto, kada ti ahbab, nekada ti ahbab ne može reći bolan u potrebi sa, desilo se nedavno dolazim čovjek koji dugo, dugo ga zna, nikad ne bi pomislio čovjek da je on na, na ivici ponora što se tiče financije. Kaže, Allaha mi moje dijete nema šta da jedi, a ja ga znam prijatelj. Jer on meni daje, ja, razgovaramo, on mi sa strane pokušava dati šta, na kraju mu suza u očima. Ava mi, prijatelj mi, poznanik. I kada vidiš da pitaš čovjeka kako si on kaže, ma alhamdulillah, ba eto, hvala Bog, pa imao sam nekih problema. Imao sam nekih problema, odmah može imat nešto. Upitaj ga šta se dešava. Proba, možda ti onda neće reći što je konkretno. Morat ćeš, subhanallah, kaže gospodar, jahsebuhumul džahilu agnija emine tafuf. Onaj ko ne zna, neznavca, smatra ljude koji su fukara, koji su siromašni, smatra ih imućnim, zato što on je, on je čestit, ne može onda zatražiti. Ne može, ne, dostojanstvo njegovo ne da. Kaže meni nedavno jedan hafiz ovdje, ima, imaju predaje, predanja, kad dva po čovjeku posudiš pare kao da se sadaku da u istoj vrijednosti. Kaže, ja to nisam znao. Ja kažem, slušaj Ahbab, za meni, ako je musliman čovjek, on može biti student pa ima 20, 10, 20, 30 maraka da ostavi sa strane. Odmah ostavi 10, 20, 30 ili 300 ili 3000 ili 30.000, zavisi od tvog statusa. Ostavi, reci, ove pare samo posuđujem. Samo se vrte posuđuje. I ako ne vrati, ja ju startu halale. Jedan ti posudi, kada je bilo me mogu da za jedno dva, tri mjeseca što ti vrat, bujno, evo ti 200 maraka, evo ti stona. Zašto? Dva put ti posudim pare. Dva put ti posudim pare kao da sam, kao da sam ti, da, kao da sam dao sadaku u toj vrijednosti. I to se naziva kardun Hasan, lijepa pozajmica, gdje ne uzmiješ na to nikakvu dobit. Čak kaže, kada bi posudili pare plemeniti ashabi, ne bi, ne bi sjedili u hladu drveta onog insana kojem su pare posudili. Kaže što? Pa da ne bi bilo to kamata ne bi ubrao, zna da da svima da jedu s tog drveta, on ne bi ubrao s tog drveta jabuku ili ne znam ni ja, hurmu, samo zato da ne bi se reklo da je kamata. A subhanallah, Allah dragi zna da smo mi škrti, pa ne traži da damo, nego traži da šta? Da posuđi. On reci, ja imam 50 maraka, imam 20 maraka, kad neko bude tražio od mene 5 maraka, pa vrati kad mogliš. I nek se vrti. Na taj način se bori. Sistemom se protiv sistema bori. Sistem koji robu, novac tretira kao robu, pa ti kaže dam ti 100 maraka, a naplatim ti 120. Razvaljuje vrijednost samog novca. I to su stvari koje se samo mogu sistemom A to kad nas stotinu kaže Alhamdulillah u prosjeku možemo po 30 maraka staviti sa strane da posudim. Pa nekome je 10, pa nekome je 20, pa, pa ti ljudi vrati, pa ti opet posudiš. Znaš koliko je to otvorilo bereketa u ovoj čaši? Nedavno sam gledao na jednoj televiziji ade stari, kaže kada bi neko kaže onaj došao u tešku situaciju ekonomsku u ovoj čarši, u vašoj čarši kaže svi bi došli kod njega i kaže sjedli bi na minderu i kaže svako bi ispod ostavio kešu, para i kaže ovaj bi nakon što odu niko ne bi ništa govorio nakon što odu on bi pobrao taj novac i da se oporavi bi ovo i nakon tri mjeseca, šest mjeseci i godinu dana zvao bi i svima bi stavio na mjesto gdje je onaj sjedio koji je sjedio dao mu onoliko koliko onda obratio čuvajte dostojanstvo ljudi i zato ovaj metod da, da, da odgovoriš sa više nego što se od tebe traži. Jeste metod proširivanja vidika kod ljudi. Ako mi ne budemo učili ljude da razmišljaju i mi ne budemo učili svi zajedno ljude da uče, ništa i nismo naučili. Ja te mogu usuti informacija, sve, hips Kur'ana, hafiz Kur'ana, ali harfa jednog ne razumije. Sam si hafiz Kur'ana pruža ruku prema onome što Kur'an zabranjuje. Subhanallah. Pa bolje mu je da nije znao svaki onaj hard, svaka ona tačka argument protiv mene. Znači, ovo je metod koji bi vas zamolio da upotrijebite. Ali u isto vrijeme, kada neko od vas traži odgovor, dadnite mu odgovor. Nemojte zbunjivati ljude, dadnite. Ako ne znate, sustegnite se, kažete, pitač pa ću ti odgovoriti. I isto tako, kada vam neko daje odgovor na obična pitanja, kao kako si, eto dobro je, i što je najgore, nekada imate situaciju prije onaj prije nego što taj ta isti čovjek se susretnete sa njim, neko vam priča, on je malo se umislio onako, onako, čovjek 3, 4, 5 mjeseci bez posla ima malo djeti, ima ženu ne radi. Stani ja, pa u redu, pa ne moram ja na godišnji, ali neko ne. Neko neko ima šta da jedi. Danas će, subhanallah, na hiljade maraka ljuče na godišnje, a možda prvi komšija do njega, možda nema šta da jedi. Ima baba koji su, da ih Allah dragi nagradi, to je velika stvar. Kaže, ako sam ove godine potrošio hiljadu maraka za godišnji, Allaha mi dragu u toku godine tu isti, taj isti iznos dat kao sadaka. Mimo zekijata. Jer ako sam hiljadu maraka za čeh išao, malo pomalo, po 20, po 30, po 50 maraka u toku onaj godini, hoću da dadem taj isti iznos za, za sadaku. Hadesena Adem kala hadesena Nafin Omer. Prenio nam je Adem od ibn Ebi Ziba, od Nafija, od ibn Omera radijallahu anhu, ne Nebi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i od Zuhrija, an Salimina an ibn Omer i od Zuhrija. Imamo dva seneda ovoga hadisa. Od Zuhrija, od Salma, od ibn Omera, od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je neki čovjek upitao Ma jel muhrim? Šta to treba da nosi osoba koja je u ihramu? Vi znate da u ihramu specifičnoj odjeći hađije, muškarca, ona je, da kažem, dva komada čaršafa koja se omotaju, jedan se omota kao donji dio, jedan se prebaci preko gornjeg dijela, dakle ne smije biti ništa šta šiveno ili E sada pita jedan od ashaba Resulullah s.a.v. šta će nositi osoba koja je muhrim. Naravno što se tiče naših sestara, majki i kćeri, one, njihov ihram je u njihovom licu. Ona mora otkriti lica, a nosi nosi onako kako se inače nosi. Može zamijeniti. I ovo, ovo, je, ovo, je, nešto zbog čega mi je drago što se družimo sa znanjem. Dolazi hađinca jedna laju Rahmetila, mužu je tokom agresije poginuo kao šehi I ona je skupila pare, prvo odšla zahad sa sinom svojim, odšla ona i sin. Nakon dvije, tri, četiri godine skupi opet novac hađinca od svojih primanja i ode na, na, na, na hađ za svoga muža. I kaže šta se desilo, isprljala ju se garderoba i promijeni garderobunu odjeću koju je imala i kaže joj čovjek jedan koji je zadužen, stručno lice joj kaže tebi se hađ pokvario. Kaže mene zove njen sin hađa, mama fin. Kaže Boga me havzeo, mat ne može prestati plakat. što je bilo? Kaže rekli joj pokvareni hađ. Kaže ona rekla, hajde je barem onaj hađ što sam ja za sebe uradila, nego ja za muža. Kaže draže bi mi bilo da je moj nego da je onaj koji sam nanijetila za njega. Pa kažem pa šta si hađince uradila? <laughs> kaže, presvukla onaj, presvukla haljinku koju sam bila. Pa ja kažem, pa može hađija ihram presvući. Uzme jedan pacik na prani, uzme drugi. Je li pokvaren hađi Pa kaže, nije. Pa kako je taj ahmak mogu tebi reći da je te pokvaren? Zapamtite, onaj koji je neznalca, samom sebi je dušmane, Zar misliš da će tebi prijatelj biti? Samo je pitanje gdje ćete koštati. Možda neće odmah. Čuvaj se onoga ako ko znanje Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam La jelbisul kamisa Walala imame Neće osoba koja je u hramu nositi košulju Niti Ahmediju Amamu a mama inače za razliku od Ahmedije nije stojala na ovome Efesu, nego se direktno vezala za glavu. To je amam. Wala sarawil, niti će nositi pantole. Evo doslovno Resulullah kaže se ravin. burnus, niti ogrtač, onaj šiveni. Wala theuben mesehul niti odjeću koju je dotakao miris, evo i zaferan. To su dvije vrste mirisa. Uglavnom, znači ne smije nositi, vi znate da osobi koja obavlja hač koja je u ihramu, nema mirisanja. Fe illem jeđidi alein fel il Ako nema obuću, neka obuče meste Mestve su od kože, tako da su slične, slične papučama današnjim našim. وَلْيَقْتَاهُمَا حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبِينَ I kaže neka ih smanji pa da budu ispod ispod ovaj zglobova ovih nožni. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam govori nam o tome koji je bio stil odjevanja u vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi sallam. On je onu odjeću koju danas vidite u arapskom svijetu, tip onih dugih galabija što ih zovu, to s glavi nije bilo u vrijeme Muhameda sallallahu Jedan čovjek kaže, pravi anegdotu, kaže to su izmislili kad su htjeli da prestanu raditi. Jer ono ne možeš raditi, ono mora zadignut, ne možeš potrčati, ne možeš dohvatiti, ne možeš se sagiti U vrijeme Muhameda sallallahu sellem odjeća je bila sastavljena od košulja i od pantola. Te pantole su bile šire, tipa oni naši šalvar, da nisu onaj pripijene dosta ili šire, onako kako mi znamo nositi jer je ljepše. Ljepše se insan osjeća. I bili su klasični ogrtači kao što i danas imamo, imamo ogrtača. Nosila se amama. Nosila se kao povez, kao Ahmedija na glavi. S tim što nedavno sam s jednim čovjekom razgovarao. Imajte u vidu jednu stvar. Resulullah s.a.v. je nosio odjeću i njegovi plementi ashabi, Ebu Bekr, Omer, Osman i Kada vidite odjeću muslimana i nemuslimana tog vremena, ona se gotovo nikako nije razlikovala određene boje, one žarke boje, žuta se spominje kao idolopoklonička boja. Ostalo isto bilo. Ja kažem jednom čovjeku, stavio je Ahmediju, pita onu amamu, pove, uvijek poveži i živi, onaj van Bosne i Hercegovine, pita meni šta ti misliš o tome, ja kažem u red, ali pazi, hađija, ti sebi označio da slijediš Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, pazi, moraš gledat, haman korak, kad napraviš, znaj da te ljudi identificiraju tako. Jer ja kažem, pazi, Hadžija jebu džehal je nosio tu amamu, Nemoj da bude da ti navodno nosiš radi Resulullaha sallallahu alaihi sallam, a ponašaš se koje buđe. Ti kad sjedneš u auto, kad proučiš dovu za put, znaj da kogod te vidi sa mamom, sa tim, tim obilježem, isto ako kad ja stavim Ahmediju, ne, ne može se čovjek, mora se, ako se lijepo ponašaš, mora se najbolje moguće ponašati. Jer to ljudi tada sve gledaju, gledaju kako, će, kako ćeš jest, kako ćeš pit, kako ćeš sjest, sve gledaju. Zašto? Jer kažu ti sebe, ti kažeš u tom trenutku da da hoće da slijediš Resulullah sallallahu alaihi sallam u odjevanju. Ovaj hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi sallam je isto bitan. Da znamo kada smo na hađu, muškarci, da i hram koji nosim je sastavni dio obrijeda hađa. Osoba mora nositi i vi znate, bio on predsjednik države ili bio, ne znam, nija portir. Svi nose na hađu istu, istu odjeću. I to je ljepota koju mi, evo, alhamdulillah, muslimani i muslimanke možemo da doživimo kad vidimo onaj harem. I kada vidite onaj predsjednika države ili vidite čovjeka koji je najmučniji u jednoj zemlji, potpuno jednak sa onim, sa onim koji je možda najsiromašniji u toj zemlji. I onaj nije to gospodar dao bez mudrosti. To je velika je mudrost u Čovjek koji je spreman otići na i koji je spreman tako se ponašati, spreman je priznati da je on Boži rob. Osnova svakoga grijeha, braća, jeste nedostatak, nedostatak svijesti o gospodaru. Osoba koja sebe odgaja na taj način da je svjestan da je Boži rob, može biti predsjednik države, može biti najmučniji čovjek. Nikada taj insan u svome srcu neće biti neće biti umišljen ili biti će se uzdizati. I zbog toga svaki ibadet, svako robovanje koje ima, Allah dragi nas je počastio da se njime zaista oplemeni. Nemojte dozvoliti da hadis Rasulullah sallallahu alaihi neće ući u džennet osoba u, čijem srcu bude koliko truno oholost bude nešto preko čega ćemo lako prići Allah je meni tebi dao koliko puta te nekom latu u namazu dok, dok si na i ona ispred i ona iza jer a ti kažeš alhamdulillah Možeš biti, ne znam, doktor nauka, možeš biti najimučnić, ja sam na namazu i ti vi vidite šta ambijent džamije radi. Ambijent džamije odgaja. Nemojte, molim vas, nemojte, molim vas da mi dozvolimo sebi da naše džamije prestanu biti mjesta gdje se mi odgajamo. I dovedite djecu, odgajamo i svoju djecu u džamiju. Nemojmo e. dozvoliti da džamija izgubi onu, onu, onu zadaću i onaj prostor koji treba da bude. U našim, u našim životima džamija treba biti mjesto koje nas odgaja. Hadž o kojem govori ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi govori o tome da se ne nosi jel, košulja, da se ne nosi pantole, da se ne nosi šivena garderobu. A zanimljivo je, u šivenu garderobu treba treba uložiti no kako vremena. A ovo je ugrtače koje nosimo i hrame ne treba puno. I onda lijepi običaj muslimana i muslimanki da ona odjeća i hrama u kojoj su obavili hađ da obično traže da im to bude čefi. Resulullah s.a.v. jedne prilike je dobio ogrtač i onaj kada ga je dobio bio je lijep i uzma Resulullah s.a.v. taj ogrtač i kaže mu jedan od ashaba Božji poslaniće daj ga meni ja nema i kaže u istom trenutku Resulullah ono što, mi je, što je dobio u istom trenutku daje prvom muslimanu koji je tražio. Kažu ashabi tom prijatelju svom, pa znaš da Resulullah nikoga ne odbija, kako se to, kako mogu tražiti? Kaže, tako mi Allaha, tražio sam samo da mi bude, da mi bude čefi. I zaista su ga ukopali, ukopali u toj odjeći. Molim vas da pokušam, evo, alhamdulillah, ovo dobro koje radim, da ustrajem. Dolaze topli dan. Dolaze dani kada je dan dug, a noć a noć kratka. Nemojmo dozvoliti da ne popunimo dan narađivanjem dobro odvraćanjem od zla. Potrošite svoje energije, molim vas, potrošite svoje energije da sa onim ljudima sa kojima ste u kontaktu prenesijete da ste vi zaista od onih koji žele živjeti vjeru u svojim životima. Ako mi to ne budemo uradili, ono što sam na početku rekao, neko je, alhamdulillah, alhamdulillah, jesu to roditelji, jesu, jel to dedo i nana, jel to, to neki amidža, dajidža, jel to neki prijatelj, jel to neki poznani, neko je zaista u nas uložio svoje vrijeme i ahiretsku investiciju napravio. Mi smo, u konačnici svi smo dobro dijelo Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Svi. E sada, pokušaj, neće, alhamdulillah, u čarši, bez obzira koliko ima kafića, ni na jednom mjestu neće biti ovolika koncentracija ljudi. Sada ćemo ući dovu, ali neka, ta, nek tu dovu prati čvrsta odluka. Ja želim da napravim neku razliku u ovoj čarši. Ovo je vaša čarši. Ako je vi ne budete doživljavali kao svoj, onda će drugi svojati. Razgovarajte sa ljudima, družite se sa ljudima. Ja molim gospodara da nas počasti, da ove stvari razumijemo i da nas on počasti iz milosti njegove, da nosimo emanet na pravi način. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas ponisti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema. Gospodar naš, sačuvaj nas džehennema i svakoga dijela koje približava džehennem. Gospodar naš, molimo te proživljenje u društvu Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Počasti nas da onako kako smo slušali hadise na Dunjalu, kod njega slušamo hadise na Ahiretu. Gospodar naš, počasti nas da budemo dobročinitelj prema roditeljima svojim. Gospodar naš, počasti nas da dobro činimo djeci svoju. Gospodar naš, počasti nas da budemo dostojni bračni drugog. Gospodaru naš oženi i udaj one neoženjene i novdate među nama. Gospodar naš počasti nas halal obskrbom i počasti nas korisnim znanjem da znamo šta je halal obskrb. Gospodar naš nijedno dijelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da ovaj naš večerašnji skup primiš. Gospodar naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da jedno naše dobro djelo ne odbiješ. Gospodar naš počastio s nas više nego što zaslužimo, pa te molimo da nam oprostiš grije. Gospodar naš prema nama onako kako tebi priliči, a ne onako kako nama priliči. Gospodar naš tvoja milost je prevelika, pa te molimo da i nas njome obuhvatiš. Gospodaru naš puti nas puti naše porodice, puti naše djecu. Sačuvaj umet Muhameda sallallahu alaihi ve sellem na svakome mjestu. Gospodar naš, obskrbi nas halal obskrbom i počasti nas djelima koja si ti kod sebe primio. Počasti nas gospodaru da ustrajni u svakom dobrom djelu budemo. Gospodar naš počasti nas da ostavimo svako loše djelo koje činimo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatih.